Já, góður hlustendur út á sögu. Við erum hérna með þáttinn ESB eh, e neyða já á 5. deginum 15. júli og gestir okkar í dag eru Gunnar Alexander Ólásson og Erlendur Magnusson sem að ætla að segja okkur eh, af skoðunum sínum og, og um Europasambandsmálinn og báðir eru hafa eh, lært hagfræðið að einhverju, einhverju tægi, hagfræðingur, master í hagfræðingu Gunnar og síðan eru síðan er ellendur með masterskráðu frá London School of Economics í alþjóðarsamskiptum en það er náttúrulega hagfræði og, og annað fleira inni hvernig, hvernig best að þú útskýri fyrir okkur þinn bakgrunn og þeir báðir ellendur velkonin í þáttinn Takkaði fyrir þetta, jú, jú, þetta er hagfræði og stjórnmálafræði og fleira og meðal annars peningahagfræði Já. en öðruleiti þá hefur ég starfað við fjármál í London og í Reykjavík í sliðin tvo ára týrumlega og, og regi í dag með öðrum fyrirtæki í London Og þú ert hérna eh, haldin efarsendum um það að Íslandi er gangið í Europasambandið, einhverju liti? Jú, ég er haldin efarsendum um það. Og á hverju byggist það? Það byggist á nokkrum þáttum, í fyrsta lagi ákveðni eh, sérhagsmunir Íslands sem ég tel að sé betur borgið utan sambandsins. Mm -hmm. Í annan stað eh, þá væri ég svo sem alveg tilbyggjum að skoða aðild ef að sambandi væri öðruvísu uppbyggt, það er þess að ég tel að, að federalistar eru allt og sterkir í sambandinu og það þurft að þróast meira í átt að, að svona confederation hugmynd. Er, er bara svo útskýrðan þessu hug, hug, hvernig, hvað átt við með federalistum og confederation? Hvernig? Já, federalistarnir eru þeir sem vilja koma á eila sambandsríki í Evrópu og það er ekkert löningamála, það er sérstaklega... Svipa á bandaríkinn? Svipa á bandaríkinn, þó kannski með svolítið öðru í söpbyggingu og það er náttúrulega bæðið mjög sterk pólitíska öll í landum eins og Þískalandi og Belgíu sem eru mjög lind þessu Eh, en þó ferðin fækkandi í mörgum öðru löndum Európu og náttúrulega breytar á Norðurlöndin eins og við vitum ekki mjög fylgjandi því Mæri, en það, þú, þessum löndum svo nefnir eru einmitt löndin sem að kannski þekkja þetta gerfi líka einna best sko. en, hérna, en, en Gunnar, eh, mm. kannski þú segir okkur aðeins hvaðan hérna, hvaðan þú hefur þína mentun og, og starfsæslu og síðan kannski hvað hefur mótað þínar skoðanir á aðald Íslands að Örbusamöndinu uh, eh, Ég ætla að fá að þakka ykkur fyrir að bjóða mér í þáttin og ræða um Örbjörnsambandi Jú það er rétt, ég <clears throat> hef verið uh, þannig sinnaður að ég tel að Hagsmunn Íslands er betur borgið innan sambandsins en utan uh, Ég bjóð lengi í, í Svíþjóð þar við nám og og uh, og hérna og læriði þar meðal annars hagfræði og, og bröstjósvíslu og eh, þetta var, fyrir, þetta var áður en að eh, Þetta var eftir að ég e auðvitað svíjar ganga inn en, Já, en, hérna, ég kom beint inn í evr, umræðinum um, um, um Evrakostningur um eh, aðild eða hvort að svíjar þetta taka upp Evrið ekki og þeir höfnuði því þeir höfnuði því þetta var, þetta var afgerandi, ég manni þetta var hvað 58% sem höfnuði þessu og 39% voru fylgjandi eitthvað svo leiðis mm -hmm. en rökin þar voru mörg mjög svip og þau rauk sem ég er að heyra hér núna á Íslandi um uh, eh, akkur við áttum að akkur við áttum að gerast ekki aðlegar eða gerast aðlegar svona byggt aðeins á þjórnisrökum En, en hver, er bara komið að þinni sko okay, þú, mín, þú, þú hefur, hefur ákvæmlega skoðan á þessu Já, ég, ég tel að, að Já sko, maður verður aðeins að fara tilbaka uh, og þekkja söguna aðeins uh, aðeins að fara í sög, sög, söguna og, og ég tel að, að, að tilur Európa-sambansins hefur tryggt ákveðna farsælt og, og frið og, og framfarir í Európu sem logaði hérna í styrjöldum eh, fram á miðja síðustöld Þetta er nú kannski alltaf framætt fyrir okkur íslendinga að tala, tala um þetta en, en fyrir þegar maður er í Evrópu og skinjar aðeins eh, þá sem búi í Evrópu þá er þetta alltaf stert hjá þeim um, Ég hef líka verið alltaf í Finnland til dæmis og, og, og, og var mjög Eh, fannst gaman að áverta að heyra hvernig finnandi nálguðist eh, aðildina að Európa-sambandinu til þess út frá öryggisaksmjölum en það er kannski eh, annar vingill í þessa umræðu um, og þessi, þessi tilur Európa-sambandi sem hefur skapað það það hefur orðið eins og ég segi fríður og framfarir og í, í núna í hvað síðan 1951 þegar að kólastalbandana hefur stopnað og, og þetta hefur gengið vel og það er kannski sína sér best að það er alltaf fleiri og fleiri sem vilja gera staðilega þessu klúpi en, en ég hef ekki hert um margir sem vilja fara út úr klúpnum það er nú kannski einn góð starfinn það er tímist stæðstu kostunum það er þessi uppröðanlega ástæða það er að halda friðin í Evropu og það hefur tekist vel og það, ég held að við sem allir samálum að er ekki að þetta sé skulum ekki gera lítið úr því sko það er engin ekki að lítið úr því nei, uh, eh, að því að til dæmis, dæmis núverandi, núverandi ástand sem margir að kannski að gera að segja þessi veikleika sambansis mm. það er til dæmis uh, eh, Gríkland mm -hmm. ástand efnarsmáli í Gríklandi mm -hmm. ég held að einmitt eh, styrkur sambandsins hefur þar komið ágjörlega uh, eh, fram í því að Gríkir uh, eh, fengu ágjörta hjálp fengu ágjörta stuðning til þess að takast á í sína vand, uh, sínu vandamál sem kannski notabenni við okkur skorti í okkar hruni mm -hmm. fyrir tæmi tveimur án síðan Hérna Erlendur, ertu samansinnis að Greikland hefði fengið góðan stuðning frá örbursambandinu er það svona Þeir eru að fengja stuðning en ég held að vandin líki líka í aðildinni og sérstaklega kannski aðildin að efruinni. Ég held eins og er að taka undir með viðmælda mínum að Evrópussambandi er verið mjög gott hvað varðar að byggja upp frið og aukna samfunn og það er mjög margt sem að við getum í þessari, þessum litlar vestur kjálka Evrasíu uh, starfað saman með þrátt fyrir okkar djúbudali og fjöll og og eigjar og allt það sem hefur aðgrönd okkur um- og tungumáls en um, það er eins og þannig þú talar um að því þú talar um Greikland sérstaklega það er, er gríðalög vandi sem að er ekki bara í Greiklandi heldur á eiginlega öllu jæðarsvæði efrunar og efran sem að sumir telja sér kostur ein, kannski megin kosturum við aðild telja sér kannski að sé einn megin ókosturinn og að því að tölunum um sænsku kostningarnar að ég held að svíjar prísi sér sæla í dag að hafa ekki farið inn í efruna. Þeir horfa og hafkerfið sér við hlið, mjög svipað uppbyggt. Það um er að tala um Finnland. Mm. Og það er bara heimin og haf þar á milli hvernig hafkerfið hefur þróað síðastu tvö árin eftir að, eftir að allþjóða kreppan uh, kom til. En, uh, svo bara svona svörum þessum þætti. Já, en, en hvað, hérna Gunnar, er þú Gunnar, Já. Eh, með þessari efasendi mannum framtíð efruðna sem að eh, þú hefur heilt eflust að, mm -hmm. að sko, það hriktir í stóðum þessa kerfi sem að kannski öðruvís heldur en ja, þetta, þetta er svona eh, mörg myndbandalag hafa farið sagt, á einhvern veginn liðundu lók, brettan út svo ímisleg svona myndbandalag og er þetta myndbandalag kannski eitthvað öðruvísi, menn þetta endast að eilugu ég, ég er ekki spámaður ég... nú er þetta það sem okkur heyrist marga Evropasuna fýsa að fá hérna í Íslandi, það er að fá, Ísland fái gjaldmiðl, eins og mm. tröstan gjaldmiðl sem að hægt sé að hafa til fembúar og, og vilja þessuna gangi í Europasamtid mm. jábel þó að þurfa að færa fórtinn til þess og einhvers konar sjálfstæði verið minna er, en þú, þetta er ekki eitt af þeim aðtröðs í þér finnst skipta mestu máli, var þetta aðeild Nei, ég, ég, ég held að, ég held að, að, að þetta er ekki, þetta er ekki ég held að, að þeir sem telja að Efran sé vandamál eru, eru finnst mér ósvart sínir eh, vegna þess að <clears throat> þeir sem eru eh, þáttangandur í öðrunni eru gríðarlega sterk og stór ríki eins og Þískland og Frækland mm -hmm. Eh, þau eru það dugleg efnaðslega að þau keira þetta upp og geta leift sér eða efran hefur sínt, sínt það með svona smá frávikum að vera með vandamál eins og Gríkland og það er kallað Píks mm -hmm. ríkin sko, Já. Portugal, Ítalja, Gríkland, Spán en um, aflenga þessu eh, það, það er fórnarkostnar við að hafa eitt myndkerfi, það er til dæmis eins og Spánverður upplega núna að gríða þetta aðtunleis á Spáni og ég ger ekki lítuð því það er alveg það er gríðilegt aðtunuleysi mm. en, en á móti kemur þá held ég að efran sem slíkur er, er það mikill stöðuleiki innbyður í þetta myndsamstarf með svona sterk ríkja bakvið að uh, þetta fræga kostinir eru fleiri en ókostinir fyrir ah. þessu ríki og það samina líka eitt, eitt af þessu tökum bara eitt örríki tökum bara Ítalið mm -hmm. eða Ítalið er kannski ekki örríki Ítalið er eitt, eitt af starri ríkjum með Norður Ítalið er einhver efnaðislegasti framfara sínaðasti blettur Evrópu mm -hmm. hann heldur áður en Evran kom til mm -hmm. þá held hann upp Súður Ítalíu ah, við getum bara stækkað þetta einmitt hann er þetta en Erlendur, eh, af því að þú hefur nú líst efasendum um framtíða Evrunar erum henni ekki búin að vera eins og hann, eh, segir hann Gunnar að þarna eru stöndur ríki sem að eru eh, að, alls ekkert að fara að loknast út af með, með stóran, efna, stóran efnahag eins og Þískaland og, og e, hafa mér ekki verið að spá því að dollarin myndir hinnja í árum eða bara áratugum saman og hann hefur samt svona, þó, þó hann hafi aðeins gefið eftir og þá hefur hann alltaf haldið samt stöðu sinni. Er, ekki, er þetta ekki svona eitthvað tilhenga, menn svona til að vera með eitthvað svart sínis spár og, og spá fyrir um, þetta er svona hálfgerða heimsenda spár er það ekki bara, þessar spár alltaf um að sér heimskjaldmiðlar séu á barmi þess að falla. Nei, ég held nú ekki og það er reyndar ver, verlu munur á efru annars vegar og dólar hins vegar þó að ég held nú ekki endilega að fara að telja dólaran alveg komin. <laughs> Eh, vandin sem að menn sáðu spáðu þegar fyrirum, ef við horfum tilbaka þegar efrunni tekinu upp, þá er hún ekki tekinu upp að því að hún sé endilega álitin hagfræðilega heppilegasti kosturinn heldur er hún póliti samningatákn. Þetta er mikil hugsunamáli hjá mönnum eins og til lór sem að þá leiti Evrópa sambandið á nýjönda áratögnum. Mm -hmm og Efran, eh, eitt af draumunum við Efran er það að hún sameini eh, hagkerfi Evrópu betur það, það, það tengis betur og það verði þar leðandi aukin viðskipti og að því munum við all, eh, allir þeir sem að taka þátt í því munum að hafa því ávinning aukin reyfalegi reyfalegi og, og eitt þáttu náttúrulega getur við allir verið sammúlum og það er náttúrulega viðskiptakostnað hvað var að gjaldmjöla lækkar, það er alveg óumdelavegt hins vegar vissum en líka þá er eins og rókostur og þeir hafa því miður verið að koma í ljós og þeir voru í fyrsta lagi þessir sem er sögulegt og síðan skulum við skoða kannski framtíðinu og við byrjum á sögunni e, þegar efran e, er tekinu upp um síðust aldamót þá er Þískalandi e, frekari mikill í læð stæsta hækkerfið og það er alveg ljóst og því verður ekki breytt að Þískaland er það stórt hækkerfið að, að peningastefna efruna mun alltaf taka fyrst og fremst mið af Þískalandi það þýður að það er mikill slag í peningastefnunni og um leið og menn taka þetta upp eru lönd með mun lægri framleiðni lönd í Suður-Európu, Miðrahafið og Írland mm -hmm. raumurulega með verulega allt og lág vexti allt og lág vexti og raumurulega allt og lág gengi og þetta leiðir því miður til uh, mikillar egnar bólu sem kemur misjaflega fram þó mest á Spáni og Írlandi í fasteignum Evrópan er hlut að, er, það, gerist, það er egnabólur um allan heim en Evran eigur ömurlega á þetta í þessum jáðarlöndum umfram það sem annars hefði gest En hérna, það er egnabólan hérna, fyrir ekki mm. frosti, mm. að því að þú segir þá, þá myndast egnaból á jáðaríkjónum en er það ekki fyrst og fremst peninga sem koma þá frá eins og Þískalandi og Breitlandi og öðrum löndum þar sem að fólk er að kaupa eignir í, er að fjárfæst í eignum Þa, og það var líka þarlandi þetta þennst svona tilbaka á réttum stað Jú, en það var líka eignabóla innanlands og, og, og, og sagt, eh, fólki í Londonum það var líka launa þar sé að laun hækkuðu langt umfram það sem raunverulega hækkeru þessar að landa ætti að geta staðið undir já, um við, við, og ég er ekki að segja að þetta sé bara bundi við þessu lönd en þetta verður þarna íkt út af þessari stöðu það sem síðan hefur gæst og það er kannski það sem er það sorglega er að í stað þess að samena þessi ríki þá hefur efran í dag núna þegar Þískaland aftur á móti er búin að ná að hagra það mikið og það er búin að vera mikil ávinningur í Þísku hagkerfi síðustu árin eða eh, að nú stöndum við fram fyrir því að það er meira ójapvægi innan evrusvæðisins millir þessara landa sem í dag er í evrunni heldur en var þegar evran tekin upp mm -hmm. og þetta ójapvægi kemur fram í gríðalögum afgangi þjóðverja af úflutningi mm -hmm. og minniháttar hjá hollendingum og austuríkismönnum og alveg geiganlegum uh, eh, halla í PIX-löndunum mm -hmm. uh, eh, og nokkrum öðrum löndum við getum meðlagst gift Evrópu svona grótlega séð í mhm. þrjá hluta það er að segja Þískaland og Austuríki Eh, Píkslöndin, eh, miðarhafslöndin ásand Írlandi og svo svona mitt á milli lenda þarna miðlungshagkerfi eins og Finnland, Holland, Belgia, Luxemburg og Frakland. Og uh, þessi pressa, hún er svolítið erfið og, og ef við kannski má taka rétt eina mínútu að fara svolítið út í sko alþjóðavandamáli sem er viðtakarinn Evrunni mm. í Evrulandi en, en, en kannski erfið er að viðfangs í Evrulandi út af því hvernig þetta er uppbyggt í dag búum við þá, undar, þá slæmi stöðu þar að segja þróuðu hafkerfin eh, Evrópa, bæði Evrópusambarsríkin og vannur uh, eh, Norður Amerika, bæði meginlöndin þar og Japan að skuldsetning er orðin hættulega mikil, hún er sögulega komin upp úr allir því sem hún er nokkuð tíma þekst og það er ekki bara eins og kannski hér áður fyrir að menn sá skuldsetningu í einum geira, það var kannski enga geirin eða fyrirtækja geirin eða heimilin eða híðópenbera vegna bankakrísunar sem að kom byrjaði í heiminum fyrir já, tveimur og halvu ári síðan eða, mm -hmm. eða þreimur ári nú að þá er raunveruleg skuldsetningin allstaðar. Það er ekki lengur hægt að leðri þetta of skuldsetningu eins geira með því að færa það á milli. Mm. Þannig að e, þessi heimur skuldar og mikið, mælt sem hlutvallar tekjum, mælt sem hlutvallar egnum Eh, sem er, menn verða núna raunverulega að lækka skuldsetningu en þannig er við núna ég fyrir ekki að við skittin í uh, eh, ofalega listum íslendingar við erum svo sannlega líka í vanda en það er samt er ólíku er það ekki hagstætt fyrir okkur að koma núna nei, það er það ekki, það er það ekki vegna þess að ég kannski er að klára þetta þetta takir kannski eh, eh, nokkra mínundir viðbútt að uh, til þess að þegar þú ætlar að læka skuldsetningu bæði eins og ofnbæra og enga gerans mm. þá verður það ekki hægt nema með því að auka raunmjörulega afganga viðskiptum við útlönd og í dag býr vest, búar umverulega Vesturlöndu öll ásand Japan við það, þá sérstaklega Vesturlönd, Nordur-Európa og Amerika að kínverjar og kínverst efnaðarsmáli munur ráða umverulega því hvernig uh, efnahára okkur mun þróast á næstu árum áratugum. Þeir, ef að kynverja taka ekki upp aukna neyslu og fjárfestingar þá munum við þurfa að ganga gegnum gríðarlega erfilega aðluguna í þessum heimsluta. Uh, það sem að gera hins vegar Evrópumálið enþá flóknara Eh, í þessari, þessari lausn er að eh, vegna þess að það er svo mikið ójapvægi innan efruðsvæðisins og viðskiptið þeirra eru fyrst og fremst í kvotn annan mm. þá hafa þið mist það tæki sem gjaldmiðlin er til þess að reyna að leiðrétja þar er að segja hvernig ætla spánverjar sem dæmi mhm. og grekir að minga skuldsetningu hins ofinbæra og enga geirans fyrirtækja og heimila og með því að ná fram auknum viðskiptum við útlönd þegar þeir get ekki hreift gengið. Mm. Þá er hans einleið eftir fyrir þá og hún er gríðaleg verðhjöðnun rýrutnun lífs eh, þar að segja launa og ókosturinn við verðhjöðnulegðin umfram gengisfellingalegðin er svo að hún kemur svo ójæmt niður á samfélaginu hún leiðir til þess að, að ákveðnir einstaklingar missa atvinnu við getum verið að tala um atvinnulegis og spáni fari úr 20% í jæfnvel 30 eða 40% þetta eru tölu sem bara fátækari, menn hafa bara aldrei heyrt þeir fátakari verða, verða fátakari eh, það verður svo mikil óstöðuleik í samfélaginu gjaldrótum fyrirtækja fjölgar og eh, mm. ég held að ef að menn í dag í Evrópu þá standaði fram með fyrir þremur kostum sá fyrsti og sem væri sá besti fyrir Evrópu væru að þjóðverjar ömurlega fornuðu sér eh, lækkuðu skatta alveg gríðarlega í Þískalandi þegar þess að rækju Þíska ríkisjóð með miklum halla mm -hmm. til þess að auka og að glæða eftirspurt sem er erfitt í landi þar sem að íbúðnir er eldast því að eldra fólk yfirleitt neytir minna og kaupir minna heldur en yngra fólk en þeir þyrta að gera það vegna þess að einhvern veginn þarf að minka þennan gríðarlega afgang þjóðverið af viðskiptum þannig að þeir kaupi þá meira vörum og, og þjónustu frá hínum Evrulöndunum mm. Þetta, ein, þetta hins vegar er bara engi pólitískar vilji fyrir í Þískalandi þjóður að munu ekki gera þetta þá standaði fram í fyrir hinu tveimur lausnunum mm -hmm. það er verðhjöðnulegðin sem mun held ég leiða til pólitískar upplausnar og ég óttast að geti leitt til þess að Evrópusambandið en. lendi í það miklum pólitísku deilum að þessi fríðarhugsjón sem menn byggja það á hún gæti hreinlega leiðið fyrir það En einn spurning, myndir þú þá kannski segja Lendur að að Evropa, ef hún hefði bara ekki tekið upp samilega mynd, en hún hefði bara verið líkar þessu evropska efnaðsvæði sem við erum Já. bara eh, frjálusviðskipti með þjóðana opni markaður, að það hefði verið ídeal. Það hefði verið mun betra og það var það, það, sem, margir, það var það sem margir Evropa hugsunum en vildu leggja til með alhafræðinga mm. menn forðuðust þessa leið, þetta væri drömsín sem myndi ekki gangu upp og það er kannski þriðja leiðin sem ég held að verði svo sem að þeirra lókum það verður að leysa upp efruðna annarkortar hluta eða öllu þrátt fyrir þær lögfræðilegu og pólitísku afleiðingar sem að því verða en það er betri kostur heldur en svo félagslega og pólitíska upplaust sem að verð hjöðnuna leiðin sem stefnir í, sem stefnir í því miður Þannig, þannig að það er viðfáðsefni þá Gunnar eh, ef þú getur nú komið með einhver svona eh, þó Erlendur auðvitað hafi kynnt sér þetta kannski meiri þaul að hann svona í einfaldri mynd Erlendur og þá uh, varst þú að tala um að við þyrtum megin viðfáðsefni okkar eins og allra annara Eh, svona vestrarna hakjara að sé að greiða niður skuldir eins og ofnbyrra og engagýrans og til þess þurfa auka tekjur en er ekki rétt þetta að segja eh, að við höfum krónunum núna og getum aukið útlutnistekjur okkar en hefðum, hefðum ekki sömu, sömu tækifæri ef við værum í, í ESB og með efruna Ég er nú ekki alveg sammála því sko ég, hérna, <clears throat> ég held að uh, ég held nú reyndar að ég mætti nú aðeins uh, aðeins kannski ég tel að Íslandi eh, sko, upptaka Evru var í kannski svona stíf tvö að að yngöngu mm. Evrópusambansins, fyrst var ég að, að ganga Evrópusambandi og síðan hitt var að aðlaga að, hagkerfið að, að þessu stöðuleika sáttmála Evrópusambansins sem Mastriðskilurinn sem væri út af fyrir síðan algjört afreik og við höfum þetta náði þá var nokkur löndin að nefnda á þann Svíþjóð, Finnland og fleiri hvernig þetta allt hefur gengið hjá og, og réttilega bent á þann að svíjar að standa frutan eðruna en, en finnar eru þáttangandur bæði þess lönd finnar og <clears throat> Finnland og Svíþjóð fór inn í Európa-sambandi kjölfar kreppu, geta ósvip og viljandi mý mm -hmm. uh, það uh, og þeir kerðu strax inn á þessi, þessi, þessi hérna masterskilirði um stöðuleika sáttmálan það tóku þessu lönd ekki langa tíma uppfyll þessi skilirði ég hef nú stundu verið að leika mér að bera saman þessar tölur um, um, um svona skuldir þjóðabús og, og annað eins og mér finnst nú við Íslandingar í þeirri stöðu sem við erum í dag ekki dósið bara uh, á svíatlendi í byrjun tíund ára síðastöld mm -hmm. þá fór bara sænska hagkerfi á hlýðina uh, eh, mjög svipar aðstæður fastirna bóla og útlána uh, fyllir í og uh, en svíjarnir bröðust með harkalöfum aðgerðum og, og, og Jörgann Persson var fjármálur að þrað mikil rétt, miklu nýðurskóri ríksúkjelda svíjarnir tók á sig þungtök, þetta var skattahækkanir og það voru skert lífskjör mm -hmm það var hattunuleysi og þetta var erfitt mm -hmm. en svíjarnir tóku strax stefnuna á Európa-sambandið og þeir sögðu líka að við ætlum að uppfylla stöðleika skilirðin á stöðleika sáttmála Maastriks mm -hmm. þetta náðu þeir að þeir gátt að haldi þjóratkvæðkreslu um Evruna 2003 mm -hmm. fyrir að tala um að þeirra kreppan og þeir taka ákunnuna að fara í Európa-sambandið 94 93-94 þeir, þeir gera þetta 8-9 árum það er ekkert í mannsaldri mm. það er sínir að þeir voru það innstiltir að leiða þeir fóru að gefa þessa sín þeir fóru að keira hækir vinna á þetta þá kom hitt með en hvernig á þetta gerast Gunnar Minna, það er, er nægilur pólitísku stöðuleiki og er ríkistjórnin sem nú setur nú á startis að geta kert á þetta eins og þú segir að svíjarnir hafi gert að geta sett þessi markmið að, að uppfylla, já, uppfylla þau efnæðarsljóð skilir til að geta verið með í, í Európa-sambandinu Já, ég, ef ég, ef ég nota aftur þessi líkingadæmi, bæði Finnland, Finnland og Svíþjóð, þá voru þær þjóður báðar klopnar í herða niður með aldina Örupsambundinu. Tekk Svíþjóð sem dæmi. Eh, það var eh, ríkistjórn jafnaðamanna, nei, fyrir ekki, það var ríkistjórn hérna eh, borgarflokkuna sem ákvaða eh, ganga til ís við eh, sækjum aldina Örupsambundinu. Í þeirri ríkistjórn var miðflokkurinn, hann var anstæðingur Örupsambundins. Hann létt eins og er ekki hann leti eins og ekki um, stranda á því, hann, hann sprengti ríkistjórnuna mm -hmm. uh, eh, síðan eru þingosting 94 og þá voru henni jafnað með sem gengur frá því að, að gangin í Európsamvætti, einhvað Karlsson var þá fórstraða, þeir voru sko klokkunni herða niður jafnað með hennu aðeldin á Európsamvættinu og þetta var, þetta var, þetta var samtitt með litlu meira hluta mjög litlu meira hluta á sænska flokkstingi jafnaðmanna aðeldin þannig að sko stöðleikin auðvitað er gott að hafa fleira bakvið og auðvitað er gott að hafa hérna fleiri bakvið aðelda umsóknina eins og einhver ágættum aðeins að uh, með, með nú er aðelda um, aðeldaferli hafið og nú ættum við öll að leggjast að eitt að reyna að fá það besta út úr þeim aðeldarsamlingi sem búið er Já, heyrður en er það ekki komið tími á þakka fyrir Jákvæðu hlustundur, þér hlust á þáttinn ESB eh, e Nei eða Já. Andris Jónsson situr hér við hljóðanum, hann á samt Frosta Sigurjón sinni. Egil Jóhansson er fjara góðu gamni, hann er ekki með okkur í dag. En uh, við hefum fengið til okkar hérna góða gesti. Það er Gunnar Alexander Ólásson og uh, heilsuhagfræðingur og uh, Erlendur Magnússon og master í alþjóða samskiptum. En Frosti, við vorum að ræða hérna mjög ídalega með um efruinu Já, og, heyrðu, og það var svolítið skemmt sem kom fram hér Erlendi, hann er nú reyndar hefur verið kynnað sér mjög vel svona þær blikur sem eru lofti á Evrusvæðinu og mér fannst nú eiginlega neðust að þín Erlendi væri svo að hérna, drauma Evrópusambandið þitt væri, væri bara Evrópska efnagsvæði þar sem það hefur verið frálsvískiptumilli þjóða og ég held að margi getið tekið undir þetta og spurning hvort við ættum ekki að bjóða bara Evrópu sambundar ganga í Evrópska efnaðsvæði þannig að það myndi leysa kannski úr tölum mikla þeirra vandamál sem er orð, orðið kannski þetta er orðið of samtvinna hjá þeim en hérna en Gunnar þú hérna þú, þú vildi og það verður gaman að heyra hans betur í þér sko þú við verðum verið að pumpa þum að hvað er svona Íslandi að kom, ganga í hérna Evrópu sambandi að þínum mati erstu með Eh, eitthvað ferskur okkur okkur í því eitthvað svona við hefum búin að tala svolítið í um gældmiðum þú ert ekki mjög gengjöftur á efruna, ég heyri það það er ekki aðalástaðan fyrir þig Já, jú, Þeir, ég, ég telt tel, tel það nú vera svona Þráttur eh, þær blíku sem eru lofti Já, já, ég, ég, efru, efran er bara það ungu gældmiðl, ég held að þetta er nú bara svona eðlilega eh, eðlilega, eðlilega svona Vakstaverkir Vakstaverkir á, á nýju gældmiðli en ég held að nú, ég var, ég, ég er búin að vera hugsað mikið út frá, út frá Já. Þannig málum vexti að eh, Ísland eh, var sjálfstætt ríki 1944 Já. sjálfstætt ríki þá fengur sjálfstætt frá dönum eh, Það Íslenska ríkið Íslenska sjálfstætt ríki gekk, gekk til íðs við Allarsansbandalega mhm. 1949 mm -hmm. var aðeila saminu þjóðunum 1946 mm. uh, við fengum uh, og gerðum herrvendarsanningu bandaríki 1951 og í gegnum þennan stuðning sem við fengum gegnum NATO og, og, og sérstaklega herfindarsáningu í Bandaríkin þá fengum við miklu meiri áhrif en við höfum fengið bara svo litla landið í norður Allasafi ég nefni sem dæmi að bæði NATO og Bandaríkin eh, höfðu mikla eh, hagsmun á því að til dæmis deilur okkar við breyta á þjóðverja í þorskastriðanum svokullu fóru á þann veg að við fengum nánast eh, full yfir á því okkar fiskimjöfum. Þannig að þetta verður allt verið til góðs, segru? Allt verður til góðs, síðan gerist það, mm. hvort sem okkur líka betru verð, að það verða mikla breytingar alþjóðmálum eh, með falli eh, sóðuríkjana og, og endal og kaltastrísins. Það þannig að, að bandaríkin og, og, og endur skilkurinn sína hagsmunni og þannig hátt að, að Norðurallarsafi skiptur ekki jafnveiklu máli eins og gerði. Og þá verður Íslandilega eitt ríki í Norðurallarsafi og við við verðum að hafa einhvern bakkjarl Já, það er einrökin sem að hafa framkvæm þér, þér finnst það góður að ég, ég, já, sko, lítil þau get ekki stæðið alveg Nei, það er bara of dýrt fyrir okkur það er bara of dýrt við höld, þurfum að halda úti of þetta kostar okkur of mikið að verða lítið þjóð norður allarsæfi nefn eitt dæmi Hver er líkur kostnæðin sér? Já, hann líkur getur leiðið mörgu alþjóðlegu alþjóðlegu stuðningur okkar það er mjög errikt að halda út lítill utryggistunumst og halda okkar sjónum um lofti kannski besta dæmi sem við sáum var þetta þegar við ætluðum að sækjum að, að, að sæti öryggisnáðinu við kolfjallum á því brófi það voru kannski fleiri ástöður en þetta er einu af þeim, ein þeim <laughs> við fórum á, það var náttúrulega hrundi hafkerfi hérna, það voru ekki beint á, en, en, en ég vil meina, ég vil meina að, að eitt líti, lí, líti ríki Norðurallarsafi ekki alveg nógu við bundið uh, eh, bandarlega séð þó svo við erum í NATO það er ekki nóg Þannig ok, þetta er eina ástæðan, eitthvað er önnur? Já Það er að segja að verða fyrir svona rosalega áfallin sem við verðum í oktober 2008 ja. það kannski samfarið með enn betur hvað þetta varnaleysi okkar er mikið en, en. jafnvel, jafnvel okkar nánastu bræðra þjóður, Norðurlöndin settu ströngskýlirði fyrir því að koma okkur til aðstofar ströngskýlirði ég veit ekki sko, það er eins og við, við verðum bara einhvern meðan að, að, að fara að læra læra það að en, en Gunnar, var, þessi ströngu skilir bara að rétt að minna að Gríkland var hjálpað með mjög ströngu skilir já, já, já, ég, Vi, við erum ekkert að móti ströngu skilir þeim. nei, nei, en, en ég er að tala um ég, ég er bara að segja, ef við höfum, okay. ef við höfum verið fyrst aðlega aðilar eða samtinu þá hefðu hugsanlega að þínum að þið verið uh, tekið betur á hefðu fallið hérna, hérna, hérna, hérna kreppan aldrei og svona djúb en við höfum aldrei þurft að lenda og raun, við erum ekki með einu löst eh, við erum framann okkur svo krikkir eru með við erum ennþá við erum ennþá daldið úti, úti, úti ennþá að synda og leita á löstni Elendur, hvað hva, hva finnst þér um þessi eh, rauk, er þetta að þið samfólaði þessu? Og kannski bæta því við mena, þú ert nú með masterskráði eða mistragráði í alþjóða samskiptum og eh, reynslega að starfa á alþjóðavettangi í fjölda ára er ekki alveg hárreitt sem að Gunnar segir að það í hennu svona í alþjóða samhengi og alþjóðstjórnmála þá er skiptir hinn sterkki hann, hann hefur yfirhöndin og það er eða vart partur af Európa-sambandunum og vart að kljástu einhverja að þá orðið að kljósta einn, orðið að kljósta alla En er ekki Kína sterkar? Já, ég ger ekki ráð fyrir að frosti félagin minn sé ekki það til en, eh. en ellendur, er það ekki, ekki rétt? Sko ég get alveg tekið undir marsta því að þegar að kaldastriðinu laug þá eiginlega skort okkur Íslendinga eh, fór sjá og, og ég held að sé kannski engum einum um að kenna við reynlega endur skilgröndum ekki okkar stöð í heiminum við svona eiginlega lifðum í fortíðinni smá tíma og við það kannski var, var svona en svo allt í hennu menn vöknu upp í vondan draun þegar að í oktober 2008 þegar hér verður mikið fjármálarhraun að það átt að menn sjá því hvað við höfum raunverulega lítið rækt af okkar stöðu og skilgrind okkur betur uh, uh, við erum auðvitað smá þjóð við erum örsmá þjóð í, í raun um, þannig að ég get alveg tekið undist að við þurfum að, að, að endur skilgræna þann þátt betur og, og byggja okkur betur upp Hins vegar er spurningin við eigum auðvitað samstarf bæði sem aðlarað EES og ég tek undir að það var virkilega kostur ef að Evrópusambandi þróaðist í áttinað EES frekar heldur en að e... e það, með, eh, hérna? e, það var mikil kostur heldur fyrir allar já, já. <laughs> e, en eh, síðan er líka þetta spurningin með bæði hvernig vandamál sem er standa fram með fyrir og stærð það er ekki svo að, að, að stærð sé allur hluti, það er hvernig menn raunverulega vinna úr sinni stöðu og smáríki hafa oft að tíðum náð mjög góðum árangri það gleimi stundum að fymti staðsti gjaldmiðil heimsins mældur í sem sagt viðskiptum er gjaldmiðil algjör smáríkis það er sér sviss 8 miljónir manna færri heldur en svíjar og það er bara vegna þess að þeirra var staðið sér vel og þess vegna því við tölum hér um að við ættum að vinna því eins og svíjar gerðu reyndar við svolítið aðrar aðstæður því að þó að öllum finnist hver krepp að vera erfið þá held ég að flestir séu sammálum það að alla hátulubendið þess að núverandi krepp er muna erfiðari heldur en svo sem að menn fengustuð upp á 1990 og varum þó ekki það, líka. Það er rétt, það er rétt. En eh, menn ættu þetta vissulega hér að setja sér markmið að ná markmiðum eins og mastrikt eh, skil, skilirðunum mm. alveg óhaf því hvort að menn sækjum um aðalda Europasamböndinu eða ekki eða, eða takku beðru. Mm. Það er sjálfur sér eru í svona grófun dráttum nokkuð skinsamleg markmið. Eh, Kanski þú segir okkur markmiðum. Það er fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja að maður styrkja hlutum. Þau eru gróflega þrenn þar að segja að, að, að heildarskuldir eh, hins ofinbæra sé ekki 60%, yfir 60% af landframlöslu að halli af eh, ríkisútjöldum séu innan við 3% og að verðbólgan sé í takt við eh, meðalverðbólguna innan við meðalverðbólguna í Evrópu í takt við hanna e, síðan auðvitað kemur þarna til skiliði varðandi tengsl við, við gengi efrunar en það eru kannski ekki náttúrulega viðegandi fyrir okkur sem stöndum utan þó að það myndi skipta málið að verðum að sækja þannum en uh, ég held að við þurfum að horfa á þetta nú hvernig við skilgrunum okkur síðan í þessum stóra heimi við myndumst á Kína og, og, og <laughs> ekki allir maður fara að gerast aðlari Kína frekar heldur en að gerast uh, næsta fylgi í Kanada síðasta sem gekk þar inn var, var Nýfundaland og ég held að þeim hafði ekki farnast vel uh, heimsækja Nýfundaland er mjög sorglegt það er, það er fallegt land og, og göfult en, en þar búa menn við, ég held að það er mjög mjög slemt fyrir Nýfundalanda ganga í kanadíska sambandsríkið tráttur að þeirra fengið ímsan stuðning frá þeim eh, stuðningu getur líka gert mennabli að daldi veika mm -hmm. ég held hins vera að þegar því miður ef við horfum á Evrópu og ég er ekki sagt að því að eh, ég er náttúrulega evrópsku menning og dvalið þær mikið og kann vel við mig en Evrópa fæst við eitt stort vandamál sem að verður ekki leist af stjórnmálumannum og það er aldur samsetning Evrópu og eh, þó að við séum ekki laus við hennar vanda þá er okkar vandi svona eh, á jæðrinum og við getum mögulega ennþá úr því bætt en fólksfækkun Evrópu eh, og öldrun Evrópu mun leiða til þess að hagvöxtur verður yfir höfu lítill í Evrópu næst ára tíuna og þá á ég eftir að rekna inn eða eigum við eftir að rekna inn þann kostnað sem of ör innflytjendur ef að menn ætla að bæta sér upp fólksfækkununa hjá eigin þjóðum þá gera það bara með innflytjendum en það er líka ákveðin kostnaði sem fylgir því að spreita um menningu og trú og að lókun tungumál og það er eitthvað sem við þurfum að hóra fram á en ég tel að við eigum sem skinsum smáþjóð í norður allansafi að rækt okkar tengsl við Norðurlöndin, við Evrópu, við Bandaríkin, við Kanada og við eh, upprennandi veldi heimsins í Asju og við þurfum að gera það bara skynnsum að nótum Gunnar, eh, hvað með aldursamsetninguna og þess að svona erlendir að koma inn að stóru þróun mm. breytt valdarhutall í heiminum og svo framvegis eh, teluru telur ekki rétt að við séum að hall okkar að, aðalega sem er á fallandi fæti í svona þessu stóra sögulega þú að því þú talar um söguna þetta er svona ef við hugsaum þetta í næstu áratugum og árhundruðum eða vel Já, en nú reyndar alveg rétt það sem Elvindur segi varandi aldursamsendinguna hún er, hún er þetta, þetta er samt aldrei tilvægna kjent þetta getur tekið kip eins og þetta getur gengið tilbaka eh, við Íslingar og öllum eh, erum mjög frjósamir einna frjósamist er allra Európa þjóð og það er vel um, og eh, en það getur líka við höfum alveg upplifað það að, að, að hérna, við höfum alveg verið á, á pari við Európu hvað var að frjóðsemi á, á nokkrum áru, áru, árum sko en, en þetta, eins og segja, þetta er bara tilvunnikent ég ætla hins vegar aðeins að nefna hérna varandi Európusambatið og, og, og þetta akkur við ættum að vera aðilar þarna inni og koma aðeins inn á þetta sem talaðum um að vera hluta þessu stóra mm. um Ísland er eh, lítil, stort land með fámennar þjóð og, og ber mikla ábyrð á sínu umhverfi og ég eh, tel að með auknu samstarfi og jafnvel eh, aðilega að Európsambandinu þá munir það vera þannig að, að þessi þáttur eða þessi hluti Evrópu, Norður, Allarsafið fá aukið vægi og þann hátt að að eh, það sem gerist í samningu við auðlindir og annað eh, hugsalega hafsbótnum annað eins getur myndum við fá aukna, aukna stuðning fyrir þau sjónamið sem er erður okkur að sækja rétt á það er líka eitt annað sem er í þessu öllu saman það er eh, varandi Európa-sambandi og, og, og vera hluta að stóru heldast staði fyrir að vera eitt lítið sem ég nefndi hérna áðan að, að það er bara þessi ákveðna öryggistilfunning sem ég finnst allan ég, margir upplefa að hafa farið í hrununni 2008 mm. við erum daldið við erum daldið einn því við komum okkur í þessu stöðu sjálf uh, og ef við hefðum uh, værum aðlar þá gætu við krafist ákveðnar, ákveðnar svona uh, skuldbindingar á öðru þjóðum til þess að hjálpa okkur eins og ég vil meina gríkir hafðu eh, geta í sinni stöðu sem þeir lendu í ja. en það er eitt varandi ég ætla samt að nefna eitt varandi Gríkland og allt, allt, allt það það, það, eh, það sem eiginlega sárnaði þjóðuru mest mm. það var þegar að gríkinni stóði fram með fyrir að þeir þurfti að fara að taka til hjá sér þá sögur gríkinni að þetta eru afarkostur þá var mikið reyði í Þýskalandi að þessir afakosti sem gríki stóðu fram með fyrir og þurfti að taka til í sinu þetta er það sem þjóður þurfti svo stert að upplifa eftir síðustu 50-60 árin ja. þetta gerðu þeir byggur til stort stert ríki aftur eftir saminningur núna þurfa þeir að eða miklum sínum skattfjöld til þess að berga gríkjum sem ætlaði bara að fá allt fyrir ekkert mm -hmm. það var kannski fyrst og fremst þessi reyði sem gerði, gerði þjóður um bálreyða yfir afstöðunum hvernig gríkir tóttist að hafa einhverja samningstöðu mm -hmm en maður verður líka að taka með reikningin söguna hvernig, ja, hvernig þjóðurnar hafa, hafa unni sög Grekki fór að reyfi upp uh, eitthvað gull <laughs> já, sem hafi verið stólið alls konar svona sko. Sko, sko þetta var ekki, beint, ekki, sko, sko. ekki beint svona besta móment Európa sem hafa reyfi upp aðna Nei, en, en óti kemur það rákun hlut á sögunni En myndur þú segja, sko reyna, eh, það, það er þetta, þessu öryggi að vera partur af einhverju stærri held og ég held að þessu rög sem hafa komið skýrt fram er ellendur hérna, finnst ég þetta vanta hjá okkur eh, er, eða eru við nægilega vel statið með í samfélagi þjóðana eru ykkur hættur í því að vera standa svona sem sjálfstað þjóð Já, getur ekki allt farið til fjöndaseina en þá þurfum við ykkur, ykkur pilsfald Já Sko það er kannski annars vegar öryggi í merkingunni, öryggi í stjórnmálum og hernælugur skilningi og síðan efnaðismálum. Ég held að við í sjálfuðu sér Íslendingar ef okkur tekst að ná betur tökum á okkar eigin stjórnmálum og efnaðismálum þá getum við í raun búið hér upp miklu fyrr uh, eh, leiðrætt hér þann vanda sem er í efnaðislífunum. Við sjáum það í dag að það er, það er afgangur okkar viðskjötu útlöndum við snýrum við á punktunum eins og maður segja við raunið og það þýðir að þó að rík, ef að ríkið er að auka skuldsetningu sína sama tíma, það þýðir að umverulega engagerun í landinu er að minka sína skuldsetningu afar ört mm. og við vitum að það eru tæplega heimilin nema mm. það kannski örfá þannig að þetta eru fyrst og fremst fyrirtækin landinu sem er að styrkja sig og við getum hér mjög hrætt að því við vitnaðum og í svíþjóðan og það er kostur smáríkjana við erum fljóttari að vinna okkur sérstaklega þegar við höfum okkar eigin gjaldmiðil með þenn kostum og gollum, ég ætla ekki að draga úr því að það eru líka gallar en uh, þannig við í efnarsluðum tilgangi er ég ekki hrættur um að við getum ekki unni úr okkar málum við sjáum það bara við horfum við kringum okkur saman hvort það eru ríki, sveitafjölug eða fyrirtæki sumum tekst að reyka sín fyrirtæki sveitafjölug og ríki vel og öðrum ekki og þó að við fáum öll mismunandi spil mm. þá er ekki bara hægt að kenna um spilunum en verða líka að vinna úr þeim og það höfum við séð bara bæði hérlendis og annar staðar mm. menn fá góða stjórnmálamenn og slæma góð embatismenn og góða samstarf og menn þurfa hér á Íslanda að fara að hætta svolítið að, að þessu nýð hver við annan og fara að vinna betur saman og ná festu e, í hernaðarmálum aftur á mótu og örgismálum þá get ég alveg tekið undir að við stöndum við erum afskaplega lítið smáríki það verið mjög auðvelt að ræna hér völdum <laughs> án þess að við gætum uh, nokkuð skapan hlut gert uh, við erum þá að treysta fyrst og fremst á okkar varnasamningu bandaríkin sem er ekkit mjög sterkur eins og hann er framkvæmdur í dag og, uh, og en enga síður þó við höfum kannski formlega lítið að sækja þá held ég að til og meins ef að hér kæmi til valdaráns er að segja eitri afla þá held ég að bæði nákvæmur okkar á Breitlandsegjum í Noregi og í Bandaríkjónum myndi ekki líða það eða þeir teltu þeir er ekki, er ekki eitthvað svona um það í NATO Jú, það er jú, jú, en, en eh, NATO er orðið aldrei stort og maður veit ekki lengur og það er ekki samílur óvinnur þannig að ég ætla ekki að treysta á að NATO-ríkin öll komi hér til ef að hér er þið <laughs> einhvers konar átök að þeirri tegund þessi takki ég allar Allans að við erum orðið svo lítið ég skrepp í vinnuna til London einu snitti tvísar í mánuði og uh, það tekur ekki náma nokkur klukkstundur að koma engað og velskipulög innráðs í þetta land því meður gæt myndi ekki taka jafnlangan tíma að undirbúa og framkvæma eins og 1940 En eitt af því sem að mér fannst koma fram hérna hjá Gunnari var að þessi efnæðislegi svona aðstáð sem við getum fengið frá Evrópu og í svona hrunni að Ég verði að veltaði fyrir mig sko, nú er Ísland með þjóðatekjur sem eru í dag með því hæsta í Evropasambandinu og flestir Evropabúar af þessum 500 miljónum hafa það bara miklu verra en við. Getur við með nokkur móti búist í því að, að við hefum tilkallir einhverja efnarslegar aðstóðar frá þessu sambandi sem er að meðaltali bara miklu fátakarar? Er það ekki okkar að styrja, styrkja þau frekar ef að, sko, við verðum partur af þessu held? Þá held ég að neyðinverklu verður miklu meiri sko raukin verður miklu meira þeirra megin heldur nokkar megin í því að hér þurfum ykkur að styrkja einhvern og þá verður við að vera tilbúin til þess að, að hérna, láta mikið fíu á hendir aðna og það eru bara gert sem í samningunum núna eh, það eru þannig að, að þjóðurna borga bara ákveði prósent af þjóðatökjum mm -hmm. til samneyslunar og Brussel og síðan því dreifti ekki um alls konar styrkja hérfi í Evrópu sambandin til þeirra sem þurfa mest á að halda og ég held ekki að við verðum þar ofalega blæði, við verðum akkurat neðst og blæði við þá sem þurfa að fá þetta. Þegar ég búið þarna í Európa líka, mm -hmm. þá sá ég hvernig mér gerði út af þessu styrkja og það var alveg greinlegt að við höfum ekki við höfum ekki mikið að segja þanga held ég. Ég, ég, ég bæði ég, bara smá lokkur, ég held að ef við, ef við förum með opnu huga í, þetta, í þessa aðeldar viðræður mm. og ég hef þá ósk berð þá ósk innra með mér að það verið samþýtt, þá er þetta leitun hjá þjóð að langvarandi stöðuleika og stöðuleiki er eitthvað sem okkur eh, okkur vantar svo mikið Einmitt. og ég held að þetta gæti eh, bara, bara uppfylla þessi svo kallir masterskilirðun um stöðuleika myndi verða gríðalega góð eh, fyrir okkur íslinga um En Erlendur, kannski einhver lokaður hjá þér Hva, hvað heldur þú? Heldur þú að það sé einhver möguleiki sem von Gunnars rætist að Íslandika samþyggi að þetta samning? það er náttúrulega allt mögulegt í pólitík og, og það er ekkit, ekkit skrítið, hins vegar held ég að því við tölum um þetta umsóknarferil sem er þegar hafi, sem er umverulega eh, aðlögunarferil en ekki umsókn þetta er ekki e, í raun e, ég vona menn dræjan tilbaka vegna þess að ekki bara það ég sé á móti aðild við þetta samband eins og það er uppbyggt í dag e, heldur það að ég tel að sé pólitíst hættulegt að vera sækjum með jafn lítinn stuðning bæði almennings og stjórn og pólitískan eins og í dag, það er umurlega Hvað leiti fyrir geðu? Jú, það er, það er, við vitum að það er aðeins annar stjórnaflokkurinn og samkvæmt skoðanakonum 60% fylgismanna hans sem að fylgja aðild og síðan minnuluti í, í öllum hinnum stjórnmálaflokkum landsins sem að fylgja þessu. Hættan, hættan er svo að þegar þú ferð inn í samninga með þetta veikanstuðning þá er mjög góða vikla líku til þess að þessi samningur verða lókum eða aðild feld ef að hún nokkuð tíma fer fyrir þjóðarækvækarislu. Þá eru við búin að eigða miklum peningum og pólitísku kapitali í samningaviðröður til þess að pyrra raunmurlega nágrána okkar Eh, maður áaldrei að, að sækja um aðild nema maður ætli sér að verða aðili og menn þurfa að hafa held ég breyðari pólitiska eh, samstöði í landinu til þess að gera það Nei, já, menn þá var stjórnast að mm. skoðanakönnu Nei, nei, nei Það voru kostningar ég, og þetta voru kostningamál eh, Þetta var reyndar ekki starra kostningamál en svo það var umverulega bara samfélkingin sem hafði þetta megi markmiði og hún fekk um 30% atkvæða Nú, þetta verður að vera lokar þáttarins í dag Já, ei, þetta verður þáttarinn ESB neða já og við höfum verið hérna Frosti Sigurðarsson og þökkum Gunnari Alexander og Erlendi Magnússon fyrir að leggja gott orð henni hérna í þáttun og vanga veldur eh, um ESB og þökkum Jóa Tæknumari kjærlega fyrir að stýra tæknumálunum. Minnum kannski á Facebook síðan okkar og næsta þátt, næsta fymtudag klokka 5. Takk Líbosan Ultra Líbosan Ultra